для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Меліжа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Калі збіраліся ў меканоравай хаце дзядзькі, гаворкі ішлі найбольш разважныя, сур'ёзныя, аб важных падзеях у дамашнім быцці, а падзеях у жыцці суседзяў, аб навінах ці чутках цэлага куранёўскага маштабу. Перамешваючыся з успамінамі рознымі павучальнымі гісторыямі, да якіх пажылыя куранёўцы былі заўсёды ахвочыя, і якія пераканаўча паказвалі, што і таму, хто іх казаў, давялося нямала пабачыць і зазнаць на вяку, чуткі і навіны смела пераходзілі межы куранёўскай рэспублікі, звязвалі дзядзькоў з мокуцю, з алешнікамі, з валасной сталіцай – Гаворкі падобныя на тыя, што карова ела нешта пагана і нейкае млявае, што міце ляснік прывалокся зноў у дым п'яны, змяніліся паведамленнем аб тым, якую новую паперу з воласці атрымаў сельсавецкі дубадзел і ўсебаковым грунтоўным абмеркаваннем. Чуткі пра тое, што дзеецца ў сельсавеце, няўхільна вялі дзядзькоў у воласць, уводзілі ў гаворкі меркаванні юрвічы, апейку і харчава. Няхай не так часта і не ўсё, найбольш з якіх Андрэй руды і міканораў бацька зазіралі разважныя куранёўскія палітыкі і ў мінск і ў Маскву і к самому калініну выбраліся ў шырокі неспакойны свет. Было гэта амаль заўсёды, калі Міканор, падсеўшы бліжэй да комінка, на якім трашчала ў агні лучына, павольна і цяжка чытаў газету «Беларуская вёска», што прыходзіла з Мінска. З усіх навін, якія вычытваў Міканор, асабліва хвалявала тое, што робіцца за мяжой. Сваё было добрае, прыемнае, слухаючы яго, цешыліся ад яго і спакайнелі адтуль жа за мяжы часта ішло трывожнае, пагрознае і страшнае вайна. Дакуль жа это яно грэць яго будзе, не ўтрываў, наслухаўшыся такіх вестак чарнушка. Сычыць усё ды сычыць. Капітал, буржуазія, без вайны следавательна жыць не можа, паясніў руды. З вайны, так сказаць, сіла ўся ў іх, як у каня за уса сіла то сіла да адзін аднаго не вельмі ядзяць апярэдзіў міканоры хоня чарнушка яшчэ некалькі дзядзькоў згодна заківалі падтрымалі ў хоню гад так сказаць гада не любіць есці руды пусціў з ноздры далікатны тоненькі струменьчык дыму класавая барба як вучыў карл маркс і фрыдрых энгельс няўжо ж так браткі і будзе ўвесь век это ж и до войны недалеко, не утаил тревоги грибок. Так недалеко. Тут уже умешался Миконор. Ясность полную проблеме войны и миру можно было зарабить, только нагадавши моц советских военных и морских сил, які ён цяпер нібы прадстаўляў у куранях. Не адзін раз уступаў ці ўрываўся міканору гаворкі, які ўсё ж часцей высвятлялі не праблемы свету, а калі можна сказаць, праблемы куранёў. Праблемы гэтыя хвалявалі, здаваліся ніколькі не менш важныя, чым праблему свету, просто лезлі у душу. Багата, багата, што ў куранях тачыла сумам і клопатам міканора, непакоіла, не, трывожыла, абурала, багата, багата, што бачылася не такім, як трэба, як павінна было быць. Пачалося ўсё яшчэ тады, калі з грыбком і яго калёсамі, які знайшоў у Юрвічах, вяртаючыся са службы, прабіваўся дадому. І калі лес стануў у халоднай твані перад недалёкімі ўжо куранямі, радасць вяртання блізкай сустрэчы з роднай дамоўкай перамяшалася з няўчасным сумам. І сум гэты, гнёў, калі ўгледзеў куцы і слепаватай хаткі пад чорнымі саламянымі чаратовымі стрэхамі, калі зноў у лесу амаль забытую гразь куранёўскай вуліцы. Пасля мазырскага бруку жывой люднасці на вуліцах прыпецкага вясёлага прастору, якім сплюшчаным, затопленым гразёю, дрымотным, балюча бедным, убачылася яму дарагое сяло. І сум зашчыміў яшчэ горш, калі ступіў на свой ганак, у свае сенцы. Якая ж яна крывая і гнілая, Бацькава хата, і цесная, і цёмная. І вось так было ў куранях ледзь не ўвесь час. Амаль усюды побач з радасцю ішлі смутак, клопат, нязгода. Ішлі дома, ішлі ў лесе, прабіваліся на вячорках, дзе таксама ж, як і ва ўсіх хатах, сляпіліся прычаднай лучыні летне ўсе прыбраныя ў зрэб'е. Асабліва швярэдзілі душу незадавальненні турботы доўгімі начамі, калі лажыўся на палаце лучыні, ля замаляванага марозам з пабялелымі рамамі акна, з якога лоб шыю плечы студзіла холадам. Трэба было. Трэба было нешта рабіць з хатай. Бацька казаў, што добра было б падвесці падвалены, перабраць сцены, замяніць некаторыя бярвенні здаровымі і жыві яшчэ хоць 50 гадоў. Але мяняць падвалены – Перабіраць сцены было справай такой няпростай, што меканору думалася ці не лепей ужо новую хату пастарацца агораць. Дай па праўдзе кажучы вельмі ж не да душы чорная цёмная цяперашняя дамоўка, каб старацца цяцца для яе, каб яшчэ век векаваць у ёй. Але ж з тым не лічыцца нельга. Ну як ты агорыш новыя харомы з дашчанай падлогай, з добрай печчу, хоць бы з аднаго пакоя калі дастатку ніякага. Калі лес узяць невядома за што, невядома за што зруб скласці. Ну няхай зрупы самому налаўчыцца можна скласці і кроквы прыляпіць і накрыць чаротам, Але ж столера хочаш не хочаш наняць трэба, дзверы рамы сам не зробіш, печ не злепіш, без шкла не абыдзешся шыбы як-ніяк трэба зрабіць большее, багата чаго трэба. А на ўсё ж трэба дастатак. А тут конь такі, што гадайце адужае правалакчы столькі лёсу. І каровы няма, а без каровы без малака жыццё не жыццё. Перш чым за хату брацца, хоць бы цялушку якую прыдбаць. І збожжу за старонку на дне, да канца зімы ці ўдасца перабіцца. І картоплі наўрад ці хопіць новай, а трэба ж будзе яшчэ ўзяць з яе, каб пасадзіць. І хлеў, Дзіва, як стаіць яшчэ? Страха на ім чорная, замшэлы ўся ў дзірках у латках саломы цячэ. І зруб у калодзежы, зялёны, збуцвелы, зямля ўжо дзе-нідзе сыплецца ў ваду, А ўсё ўсё, куды здаецца не зерні, просіць рук і забівае галаву клопатам. Але ж хіба гэта адно вярэдзіць душу. Пераначваць, мяняць багата, што трэба ў заведзеным адвеку парадку. От што асабліва точыць. Нядобра думаць пра паганае, пра родны кут, але ж у сенцы зайсці брыдка. Такім смуродам б'е, там, дзе чвякуюць вішчаць парасяты. Нібы нельга трымаць парасят у хляве. Цвілы, кіслы нейкі пах не выходзіць з хаты. Ну можна ж ад тых жа парасят, А можа, які іншы раз парадак жа. Кармілі ў хаце тых парасят. Ну спрабаваў, як калісьці казарму праветрываць хату, але толку мала. Пах не выходзіць. Невядома, як выжыць яго. Ды як тут выжывеш, калі бацька і матка прывыклі як бы і не чуюць яго. Зыкнуўся раз міканор пра гэты пах, Дык матка так зірнула, нібы ён гаворыць абы што. «Это табе здаецца, міканорко», – сказала спакойна, упэўнена матка. «Это здаецца, што нядобра пахне. Як помню, так заўсёды пахло, і ў другіх гэтак жа пахне». От жа адказ. «У другіх так. А калі ў другіх нядобра робіць, дык усім так трэба». Ну гэта ж праўда, нядаўна заходзіў да зайчыка – Дак парасяты ў хаце можна сказаць, побач з дзецьмі. Дзеці лазяць, гуляюць каля іх, між іх у разлітай парасячай палюцы, а зайчыкам хоць бы што як бы і так і трэба. Калі сказаў ім, дык зайчык пажартаваў, што невядома каго яшчэ даглядаць лепей трэба. Дзяцей маўляў вунь колькі, а парасят толькі двое. Зайчыха на яго міканора, як на дзівака пазірала. Гэта ж просто бяда. Мала культуры. Можна сказаць, што багата ў каго да культуры заўсім няма. А некаторых відаў культуры дак не сакрэт, а не хапае ўсяму сялу. Ды што сялу? Прывык у палку кожныя 10 дзён са скруткамі бялізны, з ручніком з кавалкам добрага мыла кручаць у мазырскую лазню. Папарыцца, пасцябаць сябе венікам прывыка, тут ліха яго ведае, як за ўсю зіму памыцца. Летам то любая сажалка, копанка кожная прыняць можа, а зімой як. Калі меншы быў маці ў начоўкі ў цэбар саджала, а цяпер вельмі ты вымайся у тых начоўках. Сесці толкам няма дзе ў іх, не тое, што ў цэбры. Лазню, вось яшчэ і лазню будаваць трэба, не адступае дужая думка. Ну, не такую няхай, як у Мозары ці ў Юравічах стопку якую-небудзь злажыць, а толькі каб была лазня як лазня, з печкою, з полкамі, з параю, і каб усе сіло карысталася, і старыя і малыя. Можна як у мозары адзін дзень для мужчын пазначыць, а другі для жанчын, а можна і так да абеду мужчыны пасля абеду жанкі, а толькі каб была лазня на ўсё сяло, на ўсіх. І лазні няма і школы няма, і чытальні няма. І ўсё трэба, трэба, трэба. А як зрабіць усё, калі тут з грэбляй толькі столькі клопату. Чым больш думаеш, тым больш бачыш, што з іншым трэба чакаць. І з малочным таварыствам чакаць, і з мільярацыяй чакаць. Усяго не зробіш адразу. Сілаю трэба лічыцца людской. Таму грэблі і адной пакуль хопіць. І на грэблю адну сілы унь, колькі трэба. Так думаў Меканор. Думаў, што вінаваціць вельмі людзей нельга. Усюды беднасць, усюды нішчымніца. І без таго кожнае часта ні дня ні ночы не бачыць з турботы. Б'юцца, як рыба аблёт, так сказаць за скарынку хлеба, каб рассол мець, каб прабавіцца неяк ад лета, да лета. Але падумаў Меканор, што сядзець склаўшы рукі, слухаць скаргі бедаваць это таксама не метад. Варушыць трэба. Варушыць гэта соннае гіблае месца. Гэта балота самому варушыць. Ніхто другі не сакрэт рабіць за цябе не будзе. Камісар палка Курбацкі, што казаў, калі сабраліся ў палкавым клубе перад раз'ездам па хатах, калі кожнаму, як прэмію за службу для кіраўніцтва на будучы далі падпіску на беларускую вёску. Вы прайшлі добрую армійскую школу, казаў камісар, навучыліся грамаце палітычна выраслі, набылі культуры, вы будзеце самыя культурныя, перадавая сіла на сяле. Нясіце ж туды, усё перадавое, будзьце і там байцамі, байцамі за новы лад, за новае жыццё, за камуну. Каму каму, а яму міканору, дык калі толкам разабрацца, удвайне рабіць трэба. Ён жа не радавы чарнаармеец і не толькі малодшы чырвоны камандзір, камсамолец жа адзін на ўсе курані. Але ў тым не сакрыты бяда, што ён адзін. Ні супольнікаў няма, столькі работы і так цяжка ўгаворваць людзей. Ну камсамольскую ячэйку сарганізаваць не сакрэт трэба было б. Ёсць з каго тут і сляпому відна, толькі падрыхтаваць свядомымі для камсамолу зрабіць, каб ведалі, што такое камуна, Нашто яна мужику, Што такое Бог і што такое сусветны інтэрнацыянал і гідраімперыялізм? Коня можна загадзя сказаць падыходзіць Алёша, да і калі пагаварыць добра растлумачыць усё пэўна, і, канешне, хадоська. Ёсць каго арганізаваць. Ёсць, калі прысвятліць, пачысціць папярэдне. Успаміналася нядаўняя спрэчка з хонем аб грэблі. Ну, як ты, а я, брат, так думаю, не вельмі то багата толку з гэтай твоёй грэблі будзе. Чаму это? спытаў Міканор. А таму што начальнік мала чаго яна пераменіць. Калі добра было і так, таму і потом добра будзе. А хто як сядзеў без хлеба, так і будзе сядзець. Меканор тады спрачаўся, даказваў карысць грэблі, але Хоня ўсё гнуў сваё. Горш было, што ён меканор і сам чуў у хоневых словах праўду. І все-таки недарэмна, думаў меканор у цішыні ночы пад няўціхны гул заверухі ў комене. Меней дзікасці будзе святла болей. І няхай людзі вучацца разам рабіць. У камуну гэтую няхай гатовяцца. А што да багацеяў, то не сакрэт. За іх хутка возьмемся. Дай толькі час. Падраўняем. Чым далей жыў міканор у куранях, тым больш чуў, што чакаць ціха, трываць, няхай сабе і да часу нельга. З дня на дзень усё больш нецярплівай станавілася нязгода з цемрую, з неразумнасцю, з прывыкладскую людскою да дурных звычаяў. Звычаі гэтыя даўнія адвечныя бачыліся міканору нібы, тая горкая, ні на што добрая, няздатная балотная расліннасць, што зелянела, буяла летам усюды на коп'істых куранёўскіх узболатках і балотах. Як тая непатрэбная расліннасць, што ўчэплівалася глыбоку ў торф, жыла яна моцна ў людзях, пусціўшы ўсюды сваё нявіднае карэнне і даўнія дурныя звычае. Як і балотна непатрэбшчыне ім ніхто і не дзівіўся, нібы няможна было ўявіць, што магло расці на балоце нешта іншае, карыснае. Нібы без звычаях тых, без забабонаў жыць няможна было б. Трэба было чуў меканор, і рваць гэтае шкоднае пустазелле, рваць, не чакаючы, не спадзяваючыся на грэблю. Грэбля пакуль яшчэ будзе не сядзець жа да таго часу склаўшы рукі. Да і сама па сабе грэбля мала што тут пераменіць і пры грэблі работы рукам будзе не на год, пакуль выпаліш шкоду гэтую, пасееш культурныя расліны. Адным словам, сядзець няма чаго. Трэба брацца за праполку, брацца зараз жа. Але ж задача якая палоць пераначваць звычаі не сакрэт. Не толькі трэба дзе-небудзь у другіх хатах, а ў сваёй. І нават калі падумаць толкам-то перш за ўсё у сваёй хаце, у сваёй сям'і, бо кожна ж толькі заікнесся са сваёй крытыкай адразу ж на тваю хату пакажа, а які ў самога парадак. Яснай дзіцяці, калі хочаш хоць чаго-небудзь дапіцца, трэба паказваць перш за ўсё прыклад самому. А вось тут, як назло, у сваёй хаце парадку такога, як прыклад іншым паказваць ані знаку, і не таму, што не хацеў, не спрабаваў парадак гэта ўстанавіць, спрабаваў нават не раз, але што ж ты зробіш, калі матка, ды можна сказаць і бацька таксама, разумець толкам нічога не хочуць. Унь, матка, дык ледзь возьмешся рабіць, што не па-заведзенаму адразу ж ад страху бялее, хрысціцца, божкая. Ледзь толькі ўзяўся калоць дровы ў нядзелю, дык так прыбегла слёзна прасіць, маліць пачала, каб не гнявіў Бога у нядзелю працаваць. Тады ён заявіў ясна, што Бога няма, але яна слухаць не стала кінулася да яго, як да нейкага злачынца ці вар'ята міканорка. Ты сам не знаеш, што кажаш. Ты ж не знаеш, Божачко, не думай нічога. Не бойся, мама, не думаю я нічога, бо няма Бога. Гэта ж не сакрэт. Святы Божа, святы бясмертны, не слухай яго, здурнеў ён. А ён і не слухае маму, няма каму слухаць, выдамка ўсё это. Міканорка, Міканорка, што ты кажаш? Богам прашу. Матка тулілася да яго грудзей, зыходзілася плачам, просто стагнала ад страху. А Міканор шкадаваў старую. Маці ж яна яму. І калі супакоілася, трохі выціраючы рашком хусткі твар, яна паглядзела на яго пільна і сказала неспакойна: нагаворвае это нехта табе на Бога. Анціхрыст нейкі. Ніхто не нагаворвае маму, это я сам знаю. Вот толькі на вас дзіўлюся. Нагаворвае, Чую я меканорка. І маці спытала з трывогай: « Мо занядужаў, Але ж меканор здаровы. У тым і аснова, што здаровы. І бачыць такое, што іншае не сакрэт і не бачаць. І сярод іх маці, свая маці, якую шкода за яе страхі і за якую вельмі, вельмі балючаа. А кабжак моей думе, А кабжак моей думе, Родна мамочка ко мне. Повела б я свою посадила б свою мамку на часовым ганачку. Говорила б своей мамкой, говорила б своей мамкой целый день до вечера. А як мамачка жыва, як мамачка жыва, мне дарожачка міла. У А як мамачка памрэць, а як мамачка памрэць, дорожачка зарастеть. Зарастеть дорожачка, зарастеть дорожачка, ельничка. Ельнічкам бярэжнічкам, ельнічкам бярэжнічкам, дробненькім сасонічкам. Ой ты гай жа ты мой гай, Ой ты гай жа ты мой гай, Подымай вече гору, Подымай вече гору, Подымай вече гору, Расчищай мне дорогу, Расчищай мне дорогу, расчищай мне дорогу, а я к мамца в гости иду. А як мамца ў госці іду, А як мамца ў госці іду, І дарожачку, знайду сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа лю на балоце выканаўца артыстка лікапташук